İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri Evet hoş geldiniz İzel merhaba. Merhabalar hoş, hoş bulduk. Merhaba. Bugün ses çok iyi geliyor. Öyle evet. <laughs> canlı yayındayız ve çok e, önemli karikatür dünyasının çizen, çizgi dünyasının en önemli simalarından biri Plantu aramızda sayende bir günlüğüne gelmişti. Bir günlüğüne geldi. Büyük bir sürpriz oldu. Dün akşam e, aradı beni. E, çok şaşırdım. Tabii ben dersime çalışmıştım aslında. Evet. Ee, beş tane de karikatür seçmiştim. Çok da güzel karikatürler hepsi. Dedim ki bunları benimle yorumlar mısın? Ama Plantu'yu yakalamışken açıkçası evet. bu karikatürleri yorumlamaktansa e, onunla biraz daha böyle e, başka meseleleri konuşmak evet, evet, çok, e, iyi çok daha hoş olacak diye düşünüyorum. Yine de e, izninizle şu beş karikatürün hiç değilse çizerlerinin adlarını söyleyeyim. Belki internet sitemizde de paylaşırız e, şeylerini, e, çizimlerini. Tabii tabii. E, bir tanesi e, Ukrayna'dan Kusto. Dostumuz çok geldi gitti Türkiye'ye. Ee, çok güzel çizgileri var ve çizimi de e, güncel bir konu tabii. E, Patrikhane ile ilgili Rus Ortodoks Patrikhanesi'nin e, talimatı Fener e, Patrikhanesi'nden kopması. İkinci e, çizim Kevin Cole Kaloker'dan geliyor. O da e, Brexit'i konu etmiş. Üçüncüsü güncel bir konu. Hatta bunu ben e, dostumuza da soralım isterim Plantu'ya. E, çünkü daha bu sabah bu konuda çizdiğini ve gazeteye yolladığını biliyorum. Hı. Belki kendi karikatürünü anlatır. Evet, evet. E, Suudi Arabi, e, Arabistan e, mafyası diye geçiyor burada. One Big Happy Saudi Family. Evet. E, daha sonra Kanada'da bir e, uçuş durumumuz var. E, Dario diye bir sanatçı. Kanada'da biliyorsunuz e, keyif verici maddeler serbest kaldı geçen hafta. Sözünde durdu hükümet. Onunla ilgili hoş bir karikatür var ve en sonunda da Ara Güler'in anısına e, Ercan Akyol'un çizdiği bir karikatürü e, hazırlamıştım. Bunları herhalde web sitemize alırız. Evet. Şimdi bienvenue Plantu. Bienvenue. Merci beaucoup. Merhaba. Ee, ben artık e, paslı Fransızcamla tercüme etmeye çalışacağım. Tamam yani top sende vallahi güzel. Ee, elimden geleni yapmaya çalışacağım. Ee, c'est la première fois que tu es à la Tchèque Radio, mais je t'avais pas allé déjà. Oui. Et, ça fait quelques années que tu n'étais pas à Istanbul. Oui. Puis-je avoir d'abord tes, impressions ah, J'ai tellement de souvenirs euh, ici à Istanbul et, euh, on, devrait dire toujours à propos de la Turquie que c'est un pays euh, tellement accueillant. les gens sont incroyablement ouverts sur le monde et des fois on a des clichés, on vit une époque de clichés et des fois les clichés qu'on a de la Turquie correspondent pas au sourire que je vois de la population. Şimdi ben bir klişe soruyla başladım. Ee, <laughs> yıllardır, birkaç yıldır Türkiye'ye gelmiyorsun. Ee, nedir düşüncelerin, görüşün, neler değişti diye. Ee, o da klişe bir cevap verdi. Ee, insanlar son derece... Ee, iyi karşılıyorlar. E, e, Açık. Açıklar. Dünyaya evet, açıklar. Dünyaya açıklar falan filan. Bir gün kaldı yalnız. Dün gece geldi. Birazdan gidecek. E, yanlış bir soruydu. <laughs> Plantu e, Kofi Annan'la birlikte e, Cartooning for Peace'in kurucusu. E, belki bu konuda bir soru sorarsak Cartooning for Peace nedir? Evet için karikatür. Ben de beri üyesiyim bu e, grubun, bu oluşumun. Alors qu'est-ce que c'est qu'est-ce que Cartooning for Peace qui a été e, formé, créé par Kofi Annan et toi-même en 2006, je crois. Exactement. Et euh, c'est une association qui a été créée au lendemain des fatwas contre les dessinateurs danois et quand j'ai vu les dessinateurs danois à Copenhague, j'ai compris que la situation des dessinateurs était menacée, très menacée. Et donc on a réuni des dessinateurs chrétiens, juifs, musulmans, et puis Kofi Annan m'a demandé de créer une fondation, une association. Et toi, Isel, tu en fais partie. Musakart, il en fait partie. Et euh, on se nourrit de la culture et des opinions de tous les dessinateurs. Ce n'est pas un club de dessinateurs, c'est une euh, association qui met en valeur le débat, le plaisir du débat. On n'est pas tous d'accord, mais le grand gagnant de l'affaire, c'est le débat, et des fois le débat est interdit. Evet, e, karikatürleri üzerine e, o Danimarka e, Muhammed karikatürlerinin yarattığı olay üzerine Kofi Annan girişimiyle, isteğiyle kurulmuş aslında bir dernek e, değil bir oluşum. Fakat kesinlikle bir kulüp değil diyor ve kendi bünyemizde işte e, Müslüman, Yahudi, Hristiyan her e, görüşten, her inanıştan hatta e, agnostik ya da ate de var gayet iyi biliyorum. E, ve bunlar kendi görüşlerini e, tartışabiliyorlar Tabii, bence platformda. De, orası son derece önemli. Evet. Ben de izninle arada bir ufak e, parantez açayım. Yani Plantin'in söylediği eleştirel düşüncenin yani burada kulüp olunca insanlar yakın hissediyorlar birbirlerine ama aynı görüşte olmak zorunda filan katiyen değiller. Önemli olan tartışmak diyor zaten. Yani demokrasinin ve bütün özgürlüklerin temeli de fikirlerin özgürce tartışılabilmesinden geçtiğini hiçbir zaman bu kadar çok ihtiyaç duymadığımız bir dönemden geçiyoruz bence de. Öyle aynen ve e, bu oluşumun içinde zaten sürekli e, paneller düzenleniyor kendi içinde. Hem çizerek hem konuşarak çok farklı görüşte yani bir Filistinli ile e, bir e, İsrailli karşı karşıya görebiliyorsun. Tu vois un e, Palestinien contre un Israélien, Michel Kishka contre Baha e, décédé malheureusement. E, ya da e, ne bileyim e, çok değişik görüşte insanlar, çizerler aynı ülkeden daha iyi olsalar farklı görüşleri olabiliyor. Onları bu platformun içinde görebiliyoruz. Ve böyle bir oluşum. Il, e, il y a maintenant euh, environ 184. 184. C'est pas environ, c'est un chiffre exact. Yani şu anda 184 e, üyesi var. E, Cartooning for Peace'in. E, et vous, vous avez supporté beaucoup euh, aussi euh, Moussa Carte. Bien sûr. Il faut, il faut toujours que, quand un dessinateur a des ennuis dans un pays, et je pense à Musakart, il faut toujours qu'il sache qu'il n'est pas tout seul. Et c'est la raison pour laquelle je suis allé à Genève au mois de mai dernier pour rencontrer Kofi Annan et lui demander de faire une vidéo de soutien à Musakart et à sa famille. Evet, biz Cumhuriyet çizeri bahsediyoruz. Sıkıntıda olan e, tüm Yine hangi görüşten olursa olsun destek veriyoruz, e, yardım ediyoruz. Hatta Musa Kart'ı da e, diyor e, Cenevre'de ağırladık. Daha doğrusu kendisi gelemedi tabii. Çıkamadı ama eşi ve kızı geldiler ve kendisine iki yılda bir, verilen ödülü e, yılın karikatüristi ödülünü e, kendisine takdim, takdim ettik. Mi? Geçtiğimiz Mayıs ayında. Hatta biz bunu Açık Radyo'da da konuştuk tabii. Konuştuk. Tabii. Açık Gazete'de konuştuk. Evet. Belki onu da söylersen Plantu'yu. E, nous avons euh, on a parlé de ça. On a même euh, euh, monté une bande d'annonce euh, de cette cérémonie de Moussa Kart à Genève. Oui. À ce studio. C'était au, au, mois de c'était au mois de mai. Oui, et c'est important que quand un dessinateur euh, a des ennuis, Le plus important, parce qu'on a des petits moyens, un cartooning for peace, le plus important c'est qu'il sache qu'il n'est pas tout seul. En önemlisi birinin böyle problemleri, sıkıntıları varsa yalnız olmadığını e, bilmesi, bunun bilincinde olması, farkında olması. Aslında bizim de derneğimiz var burada e, Türkiye'de ama. Karikatüristler Derneği. Mi? Galiba öyle miydi? <laughs> Et, et, on a une, euh, la chance de pouvoir, euh, sur France 24, tous les vendredis, il y a une personne du Cartooning for Peace qui fait le même travail que toi, qui montre les dessins de la semaine, et quand il y a Musacart qui a des ennuis, le raconte en direct à la télévision. Aynı şekilde diyor France France, France 20 24 24'te benim bu açık gazete programında yaptığım, yapmaya çalıştığımı ama çok daha basit bir şekilde çünkü görsel de var. E, televizyonda yapıyor. E, ve haftanın karikatürlerini gösteriyor ve herhangi e, sıkıntıda olan, problemleri olan bir karikatürist varsa ondan da söz ediyor ve e, o problemini duyuruyor diyor. Evet yani e, Plantün'ün de geçmişini birazcık anlatmamızda fayda var herhalde değil mi? Yani 50 evet. yıldan beri çiziyor anladığım kadarıyla. Ça fait, ça fait 50 ans que tu dessines. Oui. Dans le journal Le Monde, mais plus. Euh, non, non, non, pas bien plus. <laughs> ça fait 50 ans et, mes tout premiers dessins, euh, euh, j'avais 17 ans. Et puis, un jour, j'ai reçu un chèque et j'ai compris que j'étais devenu dessinateur sérieux. on me prenait au sérieux. Et j'étais étonné parce que je disais, mais je, je fais des dessins, je n'ai pas besoin d'être payé. et je pensais qu'un dessin pouvait ne pas être payé. Et tu as même laissé euh, tes études de, de médecine, n'est-ce pas? Oui. De médecine. Enfin, c'est plutôt les études de médecine qui m'ont laissé. Ah oui. e, 17 yaşında başladım diyor. E, tıp eğitimi görüyordu. E, tabii tıp eğitimi onu bıraktı. E, terk etti. Terk et. İlk, ilk çekimi aldığımda da profesyonel e, hayata girdiğimi tam anlamıyla anladım. Est-ce que tu avais des ennuis? Oh, des ennuis, euh, oui, bien sûr, ça fait partie du travail. C'est-à-dire que dans la même semaine, des fois, euh, on peut être traité d'antichrétien quand euh, on parle de la pédophilie dans l'Église. On peut être traité d'antisémite quand on critique l'armée israélienne. Et on peut être traité d'islamophobe parce qu'on critique les salafistes. Tout ça dans la même semaine. Yani sık Aynı hafta içinde olmuş ya. Tabii. E... Şimdi bir, pardon bir ufak ekleme yapayım. 50 yıldan beri çizdiğini e, söyledik. Bunu tercüme de etmedik belki. Onu söylemek lazım. Elinde gördüğüm kitapta da e, Plantu 50 ans de dessin diye bir kitap var. Yani 50 yıllık çizimlerine ilişkin bir albüm gibi hoş bir kitap var. Aslında bu bu albüm e, biraz kendi e, kendisiyle hesaplaşması. Çok ilginç bir albüm e, çok samimi, çok işten e, ee, kendini anlatıyor. Evet. Daha doğrusu bir röportaj tabii. Yani nehir söyleşi tarzında bir röportaj. E, ve kendini anlatıyor. Evet, e, bu, demin bu, bu. E, evet onu söyledik ve o tarihten beri de e, ciddi bir e, yani meslek olarak da edilmiş. Nerede çiziyor? Le Monde'da çiziyor. Le Monde'da çiziyor. Bir de L'Express'te çiziyor. Tu, tu dessines pour Le Monde et L'Express. Oui, c'est ça, exactement. Et là, tout à l'heure, avant de venir, ici à la radio j'ai fait mon dessin euh, pour le journal Le Monde. Yani biraz j'ai fait sur l'affaire Khashoggi. Daha ben yani otelde buluştuk. O anda e, bugün Le Monde'da yayınlanacak hmm. e, karikatürünü, karikatürünü geldi. çiziyordu. Dolayısıyla acaba kendisinden istesek kendi karikatürünü anlatır mı? Evet e, doğrusu bunu da açık radyoda ilk defa böyle Ve Le Monde'dan şey önce. <laughs> Le Monde'dan önce. E, sen tarif eder misin lütfen? Harika. Yani Açık Radyo'da <laughs> bu bir ilk olacak hakikaten. Alor, e, evet bu bir e, konumuzla pek ilgili değil. Biz bu konuyla çok ilgilenmedik değil mi? Hangi konu? Suudi Arabistan. Ne? E, ne bir, Arabistan? Burada bir kol görüyorum. Kanıyor. E, bir gazeteci var. Çantanın içinde gidiyor. Parçalanmış vaziyette. Biliyor musunuz böyle duydunuz mu böyle bir şey? Yo, şey? Yok ilk defa duyuyorum. Personne on, on a jamais entendu parler de ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Nerede olmuş efendim bu olay acaba? <laughs> Où est-ce que ça s'est passé en France à Paris? Je crois que ça s'est passé pas loin d'ici. Peut-être, peut-être. Buradan çok uzakta geçmediğini hmm. söylüyor. Ama belki. Il faut yani toujours, faut toujours <laughs> Écoute, recouper les informations et découper les journalistes. <laughs> geldi, geldi buna tercüme. Evet. Yani e, evet e, yani enformasyonları, e, haberleri e, tekrar kesmek, e, gazetecileri de kesmek gerekiyor. Evet. bon, <laughs> euh, une question. Pourquoi le, les yeux sont bandés et pourquoi il y a des mouches dessus? Alors, les mouches... Ne söyle önce. E, sorduğum soru şu. Şimdi gazeteci almış çantaya doldurmuş parçalarını. Kollar falan bacaklar sarkıyor. Kanlı da bir karikatür. Evet. Kendisi pek kanlı çizmez aslında. Ama e, çizmiş. Götüren adam entarili, beyaz entarili bir adam. Fakat gözleri bantlı ve tepesinde de sinekler uçuşuyor. Onu merak ettim yani sinekler belki sinek e, koyma şeyi var. E, öyle bir alışkanlığı evet, var. Alışkanlığı ben Siyasetçilerin tepesine de ko konduruyor 2-3 evet. sinek. Ama göz niye bantlı? Oui. Parce que les mouches, euh, c'est en général euh, le symbole de la pourriture. Et donc euh, l'Arabie saoudite, c'est quand même un régime qui est quand même bien, bien euh, Bien. <laughs> qui est pourri, quoi. Il faut, faut, dire les choses. Et à la fois, je, et à la fois, je mets le rectangle noir sur le visage de l'assassin qui a découpé le journaliste pour qu'il y ait quand même une part d'interrogation. Savoir, on, on, attend quand même plus de vérification, on en est presque sûr, on ne sait pas tout à fait le nom de l'assassin, mais on va finir par le savoir. Donc il faut que je fasse des précautions. Et d'ailleurs, je fais toujours attention dans mes dessins, parce qu'il faut aussi que vous sachiez qu'en France, je suis protégé par la police de, de jour et nuit. Bon, bravo. Ee, şimdi bu konu tamamen e, hocam sizi ilgilendiriyor yani aslında. Ee, olağan şüpheli. Evet diyor yani biliyorum e, o kişi katildir. Ama emin değiliz yani yüzde yüz olmadığı için e, henüz, kadar henüz masum. evet, evet, evet kanıtlanana kadar Mais c'était par accident. <laughs> et, c'est toujours un petit peu difficile d'être dessinateur aujourd'hui par rapport à il y a 20 ans. C'est que maintenant, on touche à des sujets où tout peut partir euh, en sucette, comme on dit, et ça peut mal se terminer. Je suis en train de terminer un livre avec le recteur de la mosquée de Paris. Oh et, qui s'appelle Dalil Boubaker. Et le titre du livre s'appelle 10 bonnes raisons de ne pas se faire sauter. <laughs> Aujourd'hui, c'est une époque très très dangereuse. Şu anda bir kitap e, yazmakta, bitirmek üzere zaten bitirmiş. E, şeyin e, Paris'teki e, Müslüman Can. lideri hmm. lideri e, avec qui tu, le, le recteur de la mosquée de ah, Paris. Le recteur de, de la mosquée de Paris. Paris e, caminin hmm. rektörüyle evet. yapmış e, bu şeyi ve e, kitabın adı da kendini öldürtmemenin veya kendini havaya uçurtmamanın on değişik e, yolu. yolu. yolu. De o arada demin Hı. bir şey söyledi. Onu da e, önemli buldum ben. Kendisi Fransa'da korumayla geziyor. Yani Fransız bir, mü? Evet Plantü. Onu söyledi belirtti demin. Çok yani önemli. o kadar ben tehlikeli bir e, evet. mesleğim var dedi. Ee, bir de deminki karikatürde bir ufak e, ilave de ben yapayım. E, çizdiği karikatürde Prens Salman e, şeyde sağ kolundan kendini ayırdı diye başlık vardı. E, ve orada da bir zaten katil de bir kolun altına da bir kol sıkıştırmış. Kesik bir kol sıkıştırmış. Kanlar damlıyor. Yani bir takım insanları tutukladılar ya yani evet. sözüm ona göstermelik olarak bazı bugünün haberiydi o. Bizim de verdiğimiz sabah işte 18 kişi tutuklandı. Aralarında Muhammed Bin Salman'ın sağ kolu da var diye. Onu da içeren bir karikatür bu anladığım kadarıyla. Bu, evet. Sağ kolundan ayırdı kendini. Kopardı diyor. O kelime oyunu yaparak. Est-ce qu'il y a un jeu de mots là d'entendre ça? Parce que il tient le bras oui. et sous son bras droit. Donc il a euh, été séparé, il a été séparé de son bras droit qui représente Mohamed bin Salman. Exactement. Et, à la fois, euh, je joue sur le bras, le bras droit, évidemment, c'est une expression euh, que tout le monde connaît, et à la fois le fait que le journaliste a été démembré. Donc, euh, je joue avec ça. Mais vous savez, dans tous les pays du monde, le rédacteur en chef, il a le regard sur le dessin, et des fois, c'est pas toujours facile de convaincre les rédacteurs en chef de publier un dessin aussi fort. Mais à la fin, il, le dessin, et en ce moment même, il est imprimé. Şu anda yayınlandı diyor ama kabul çok, ettirmek evet çok zordur çok bu zor, tarz zor, sert çok zor. radikal şeyleri diyor. eskiden yani şimdi 50 yıllık bir Yansı, e, sanatçıdan söz ediyoruz evet. ve kendini gerçekten de artık bütün dünyaya kabul ettirmiş fakat e, daha kısa bir süre öncesine kadar günde 2-3 tane e, çizim yapıp bir tanesini e, kabul ettirebiliyordu. Yani daha doğrusu seçtiriyordu. Böyle yani bir şey, siyasi içindeyim. kaygılarla da tabii, yani tabii. çizgilerini beğenmedikleri için Hayır, değil, yok, konuyu değil. beğenmedikleri o, o, konu, için. Tabii. O konuda ama onu da söylemek lazım tabii. çünkü insanlar bu tamamen siyasi siyasi görüş e, nedeniyle. Evet, bayağı sansür evet. var yani aslında. Bu arada için... bu sağ kol e, konusu gerçekten kutluyorum. Yani e, Tam 12'den vurulmuş. E, o da bunu belirtmek istemiş evet, zaten. Yani, yani orada sayende bir kelime öğrendik karikatür okumayı <laughs> hocam. evet bana ihtiyaç duymayacaksınız yakında. Ta yani Nasıl sağ, Sağ, kol, <laughs> sağ kolun ucunda da la, mürekkep damlayan bir kalem de vardı. Evet, <laughs> gazetecinin. ya, gazetecinin sağ kolu. Yani... On parle de tendesse, je vais t'expliquer plus tard, pour ne pas prendre le temps de l'émission. J'entends ouais. le mot Sarko, Sarko, mais Sarko. vous parlez pas de Sarko Sarkozy. Sarko, Sarko c'est qui <laughs> Il chante toujours. Non, <laughs> c'est pas lui qui chantait. C'est pas lui. Bu espriyi de anlat dinleyicilere. Ee, yani e, bekliyorum diyor ne zaman Sarkozy'den söz edeceksiniz diye. Evet. Aslında Sarkozy'nin e, kendisi çok büyük bir hayranıydı. Çok çiziyordu ve Sarkozy de onun hayranıydı. ve karikatürlerine çok sık ediyordu değil mi? Evet. E, <laughs> e, comment était votre relation avec Sarkozy? ah, ils étaient, ils pas bonnes, mais je peux pas lui en vouloir. J'ai fait des dessins euh, assez forts euh, contre l'ancien président et à la fois euh, je me souviens que j'étais choqué de la manière dont il parlait de la Turquie quand il était président. Et je pense que euh, on devrait, nous, dessinateurs, travailler sur qu'est-ce que c'est qu'une humiliation. Et il ne s'est pas rendu compte à quel point il était humiliant. Et quand on humilie des peuples, ça se retourne toujours. Evet. Yani özellikle Türkiye hakkındaki konuşmada biz sık sık tartışıyorduk. Ee, e, uyuşmuyordu fikirlerimiz, görüşlerimiz tabii ama özellikle Türkiye hakkındaki aşağılayıcı... Sarkozy ile. E, efendim? Sarkozy ile mi? Sarkozy ile. e, bakışı, e, halkları aşağılaması, toplumları aşağılaması hiç tasvip ettiğim bir e, şey değildir diyor. E, benim hatırladığım kadarıyla bir de onun yine Sarkozy ile sinek e, davası olmuştu. Ah, ben de hatırlıyorum. TÜYA'yı e, Jean, quand e, hmm. Şu anda hmm. bir karikatür gösteriyor. Evet Sarkozy e, vizir e, kılığında iznogut e, ünlü bir çizgi roman karakteri vardır. Goscinny'nin İzdogut diye. Onu e, şey diyor. Bunu gösteriyor. Evet çok ilginç aslında. Ee, ee, Başbakan orada, çağırıyor. Evet, bizim başbakanımız da var. Dönemin başbakanı galiba resimde. Evet. E, fakat e, Operle de Demuş Et tu avais eu euh, une, discussion avec Sarkozy, oh. n'est-ce pas, sur les mouches Oui, parce qu'il avait dit euh, durant l'été, une fois, qu'il parlait avec ses tripes. Et donc, en plein mois d'août, mettre ses tripes sur la table, évidemment, il y a les mouches. Alors, du coup, j'ai dessiné des mouches et il a convoqué plusieurs fois le directeur du journal pour se plaindre de mes mouches. Il m'a écrit même personnellement. Et à la fin, le rédacteur en chef m'a demandé est-ce que tu peux mettre que trois mouches Et une fois, j'en ai mis 15 et il m'a téléphoné en disant Ah, on avait dit 3. <laughs> Şimdi şöyle bir anekdotu var. Ee, bir keresinde ben işkembemden konuşuyorum. Artık böyle tercüme edebiliyorum. Çünkü e, trip dediği zaman e, işkembemden konuşuyorum demiş e, Sarkozy. Bunun üzerine tabii işkembe hemen onda sinek e, çağrışımı yapmış. E, dolayısıyla da Sarkozy'nin eski Cumhurbaşkanı'nın kafasında sinekler çizmeye başlamış. Bir süre sonra da kendisi aranmış. Ya bu ne, sinekleri ne sinekler? yapmayın falan yani olmaz böyle şey falan. Peki demiş bari e, üç tane çizeyim. Üç tane çizmeye başlamış. Sonra günün birinde yine fazla koymuş. Tekrar telefon açmışlar. Hani üç tane olacaktı? <laughs> ya bu hakikaten karikatür gibi bir şey. Yani ya. böyle bir durumlar. Ya, evet. evet. Yani nasıl e, Peki bugünkü e, katılacağı toplantıdan da bahsederek bitirebiliriz belki. Yani. Tabii Tu peux nous dire quelques mots sur euh, la raison qui t'a emporté aujourd'hui à Istanbul la raison, c'est que depuis euh, plusieurs euh, années, une association française qui s'appelle l'ASCAM s'est réunie plusieurs fois pour soutenir les, les journalistes turcs. Et donc on a fait toute une campagne il y a un an et il y a six mois pour soutenir les, journalistes turcs. Et puis, euh, Annick Cogent, qui est euh, présidente de, la fondation euh, Albert Londres, elle remet un prix pour le meilleur journaliste euh, de la presse écrite, meilleur journaliste de la vidéo et meilleur journaliste en photo. Et donc, on remettait les prix aujourd'hui à, Istanbul. Et, et c'est très important. Et c'est comme ça qu'on m'a proposé aussi de venir soutenir euh, les dessinateurs euh, turcs. Et puis j'ai eu la chance de pouvoir discuter hier avec Isal Rosenthal, euh, avec Musakart, et simplement pour prendre des notes et mieux comprendre les difficultés que connaissent les dessinateurs. Mais quand un dessinateur en Turquie a des, difficultés, il faut toujours que moi, français, je pense, peut-être que ça va être mon cas demain. Mmh. en başından tercüme etmeye çalışayım. Şimdi e, burada e, bir ödül söz konusu. Bu ödül aslında Albert Londres diye Albert Londres diye e, bir e, eski e, 1900'lerin hemen başında yani 20. yüzyılın başında yaşamış bir muhabire e, edebiyatçıymış kendisi aynı zamanda ve çok enteresan e, Gazeteci yazıları yazar. varmış. Evet. 1932'de de vefat etmiş e, Çin'de bir gemi yolculuğunda biraz şüpheli bir ölüm. Onun üzerine kızının verdiği bir ödül bu ve her yıl yılın başarılı e, muhabirlerine, gazete muhabirlerine veriliyor. Aslında Plantu için de ben şunu söyleyeceğim. Kendisine de tercüme edeceğim birazdan. O da aslında bir karikatürcüden ziyade bir gazete muhabiri gibi çalışıyor. Çünkü Arafat'la e, mülakatları var. E, bir sürü liderle e, karşılıklı görüşmeleri, mülakatları var. Ve bunları hem çizgiye hem yazıya döküyor. O bir, bir tür muhabir yani. Evet yani 86 e, yıl kadar önce e, hayata veda etmiş öyle mi? Evet onun evet. anısına verilen ödül ve bu sene İstanbul'da vermelerinin bu ödülü nedeni e, dayanışma. Yani e, Türk e, gazetecileriyle e, tamamen dayan, dayanışma amaçlı e, Türkiye'de vermeyi kararlaştırmışlar. E, bu diyor yani e, ben buraya geldim, bunun için geldim. E, ben de dayanışıyorum. E, yarın öbür gün belki de benimle dayanışılmasına da e, gereksinim duyulacaktır. Gerek, e, e, şey duyulacaktır. Yani inşallah öyle bir şey olmaz tabii ama. E, son derece önemli bir şey. Bir günlüğüne gelmiş değil bir mi? Bir günlüğüne. Dün akşam geldi bugün gidiyor. Yani ödül töreninden hemen sonra gidecek. Evet bu bizim için de çok büyük bir onur oldu doğrusu. Plantu'yu burada ve sürpriz bir ziyaretle Zaten sayende. Une très grande honneur de, de, Comment, de vous avoir ici aujourd'hui. Oui. Et on est, on est bien heureux, bien content bien ému. Bien On se revoit vite. <laughs> J'espère. Platon'un bir de böyle bir kitabı var. Çantasından çıkan Türkçe e, Kanatlar ve Eller diye Sevgi Türker Terlemez e, yazdı. Plantü hakkındadır. Hmm. Bu da e, Papyrus yayınlarından çıktı. Kendisi çantasından böyle e, tavşan gibi çıkarttı. <laughs> Onun için e, tanıtmadan edemeyeceğim. Tabii, tabii. 2005 yılında yayınlandı bu Türkiye'de. Papyrus yayınları tarafından. E, ilginç bir kitap. Hiç, evet, içinde Türkiye'de, <laughs> hiç karikatür yok. hiç karikatür yok. Türkiye'de oldukça iyi bilinen, tanınan bir e, karikatürist zaten e, Plantü. Belki de en çok tanınanlardan Karikatürlere en çok iktibas edilen e, karikatürcülerin başında geliyor. geliyor. Ama yalnız Türkiye'de değil. Bütün dünyada, dünyada öyle. da öyle. Evet. evet. Kendisini çok uzun zamandan beri ben de takip etmeye çalışıyordum. Onun için çok büyük bir keyif oldu. Merci beaucoup. Merci beaucoup monsieur. Merci. Bu, euh, merci Platon. Merci, merci İzel. O zaman bitiriyoruz. İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri.